A potom, draga braću i dalje, se nalazimo u okrilu ciklusa u kojem govorimo o tome kako i na koji način da čovjeku za Allahovu dželjavu ala pomoć pretvori ovaj život na ovom dunjavuku u džennet, od džennetskih bašti, kako i na koji način da čovjeku za Allahom u dželjavala pomoć osjeti, osjeti slast u životu na ovom dunjavuku i kako da u ibadetima koje obavlja gospodaru subhanahu wa ta'ala osjeti dakle stvar i blizinu svoga gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Zadnja stvar o kojoj smo govorili bilo je, bila je da se duša treba naviknuti na dobra djela da se duša treba naviknuti na dobra, dobra djela. Mora se duša navikavati, da svoju dušu učiš, podučavaš je, navikavaš je na činjenje dobrih djela, djela kako bi dakle ta dobra djela postala duši nešto sasvim normalno, poput uzimanja hrane i piće kao što je e, tijelu sasvim normalno uzimanje hrane i pića, da isto tako i ibadet i gospodaru subhanahu wa ta'ala budu dakle sasvim normalna stvar i ne samo to, ne da budu sasvim normalna stvar, već da budu stvar bez koje čovjek ne može obstati, bez koje čovjek jednostavno osjeća, ako ga mi mojiđe, kao da je otišao dio njega, kao da je nešto izgubio, da onda kada nestane tog ibadeta, kao da je nije ga e, ispunio, kao da je nekad nestao dio, dio njega, da osjeća poteškoću. Da onda primjer radi kada ustraje u kakvom ibadetu gospodaru Željavo Ada, pa zatim nakon toga dođe kakva, e, naiđe kakva prepreka. Ispijeći ga od tog ibadeta, duša nakon toga da se, da se nalazi u poteškoći, u tako reći lahšetu, u otuđenosti. Nadle su otvuženosti i jedva čeka da se vrati onome na čemu je bila, poput čovjeka koji se udali od svoje familije, te osjeća otvuženost i jedva čeka vrijeme kada će se povratiti svoje familije, biti zajedno sa svojim, sa svojim voljenima. Pa tako i duša, kada je zadesi vole spinje, radi zadesi putovanje i tome slično, te budu uskraćeni neki baleti koje inače čini, dok je od svoje kuće i dok je zdrava, da duša da tada osjeti, osjeti, osjeti šeuk, osjeti čežnju za tim stvarima koje da te praktikovala, a koje se nakon toga bile, a koje se nakon toga bile uskraćene zbog određenog razloga. Kaže Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala: "As-salik fi awal al amri yajibu yajidu ta'ab al-ta'ab al takalif wal-mashaqqa fi al amali li'adam unsi qalbihi bi ma'budihi." Salik ili čovjek mu'min vjernik na ovom dunjalu koji putuje ka gospodaru subhanahu wa ta'ala, Na početku, kada krene sa šerijatskim obavezama, praktikovanjem šerijatskih obaveza, na početku osjeća nailazi na poteškoću šerijatskih obaveza. Nalazi na poteškoću šerijatskih propisa, mešakka. Ta mešakka, umor i umer i poteškoću u dijelima, u propisima. Zbog čega li adami unfi kalbihi bima budihi. Jer se duša još uvijek nije da se tako izrazimo, nije još uvijek zbližila sa gospodarem Subhanahu wa ta'ala. Nije se približila Allahu Jalla wa ala još uvijek ne osjeća taj, taj smiraj, jel ne? Ne osjeća taj smiraj. Kada se sretneš sa čovjekom prvi put, nisi otpušten, jel ne? Kada se sretneš sa čovjekom prvi put sa njim, onda si nekako se kaže na rezervu paziš te, vodiš računa kako ćeš postupiti, ako ne osjećaš dakle ti otuđenosti. Nisu dakle srca još uvijek, još uvijek blizu. Ali zatim nakon toga kada tvoje druženje sa tim čovjekom potraje i međusobno se zbližite, nakon toga dolazi do drugačijih dakle, odnosa. Više dakle nije taj isti odnos ranije kao prije, nije više ta e, rezerva po strani, opreznost i tako dalje, već dolazi, dolazi do zbližavanja srca. Tako i kada se srce približi gospodaru Subhanahu wa smiraj uz blizinu gospodara Jalla Vala. Osjeti smiraj. A na početku još uvijek nije osjetilo, još uvijek nije osjetilo smiraj uz gospodara Jalla Vala. Šta se nakon toga dešava? فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف. I kada srce osjeti blizinu gospodara subhanahu wa ta'ala, kada osjeti smiraj uz gospodara jalla wa ala, šta se dešava, nestanu, nestanu te, te poteškoće i te prepreke. فصارت الأعمال والعبادات قوة قوة وقرة عين له وقوة ولذة. I onda postanu ta djela i ti ibadeti, prva stvar, kuva. Daju njemu, daju njemu snagu tada ti ibadeti daju njemu, njemu snagu. Sjećate se riješi Ibn Qajima, rahimahullahu ta'ala, kada je rekao za svoga šeha, šehu Islama Ibn Temiju, rahimahullahu ta'ala, da bi poslije sabaha sjedio i dikrio dok ne bi dakle sunce dobro oskočilo na nebu. Pa bi zatim nakon toga govorio šehhul islam, rahme Allahu ta'ala, ovo je moja hrana. Ovo je moja hrana. I ako bi ostavio ovo moju hranu, nestalo bi moje snage. Nestalo bi moje, moje snage. To zbog toga što je snaga u srcu. Snaga da te nije u mišićima, snaga nije u tijelu, već je snaga u srcu. I zato vidiš, jer da čovjeka možda nabildovan, krupan, veliki, tako dalje, tako dalje. Ali ga, kada ga zanesi kakav musibet, noge ga ne drže, jel de? Ne mogu da noge držati, zato što je srce to koje održava čovjeka, jel de? Srce. I ako je srce slabo, džaba mu dakle jačina njegova tijela, njegova noge se srozati i on će možda pasti na, pasti na zemlju. Za razliku od mu'mina vjernika, koji jako možda slabašan, tjelesno, ipak njegovo srce je čvrsto i stabilno. I vidiš ga prilikom musibeta, on je čvrst i stabilan postojan, nije dakle poljuljan, ne gubi dakle svijest, e, prisutnost, svjesnost u onome što govori, radi i i tako dalje tako dalje. Dakle, ti ibadeti mu daju kuvet, daju mu, daju mu snagu. I vidite sami, u toku mjeseca Ramazana, kako, kada čovjek pojača malo ibadet, osjeća više snage. Kao da dobije neki, e, neku snagu, dodatnu snagu, višak snage. Iako manje možda spava, zbog ibadeta i tako dalje. Manje spava, manje se odmara, ali opet osjeća kao da, da, da ima dakle, neku snagu i izdržava. Znaju oni koji su bili, koji su obavljali hađ. Koliko je oni koji kada su otišli na hađ, pa možda nisu i bili i, i tjelesno uh, zdravi. Kako im gospodar Žende Vlada tamo olakšava? Pa pored toga što su slabašni, slabašno tijela, vidiš ga kod kuće nije mogao da ide, ili vidiš ga tamo juri na hađ, star možda je, ne možda ga ne možeš da ga stigneš. Allah žele vala mu daje dakle, snagu onda kada je u ibadetima, posebno ibadeti koji su dragi gospodaru žele vala, dakle dobija nakon toga snagu. U ovome je dakle snaga. U ovome je snaga. I pogledajte siru ashaba radijallahu anhu. Ashabi radijallahu anhu, znate i sami, zajedno sa poslanikom sallallahu alihi wa sallam, nisu imali dovoljno hrane. Dosta često su gladovali, Nisu imali čime da se, da se zasite. Ali pored toga kad ih vidiš da su radi na shabi radi Allahom, putuju od Medine, bitka na Tebu, dodakle Tebuka, 800-900 km, nema da dakle dovoljno jahalica, nema dovoljno hrane, nema, nema i tako dalje, ali pored toga izdržavaju taj taj put i sve te poteškoće na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Zbog čega? Zato što, dakle, zato što, posjed, što su posjedovali snagu koju im je gospodar Čedevala dao, sebebom dobri dijela koje su učinili. Veliki broj. I prije svega, kao što smo rekli, da se tako izrazimo kvalitetan broj, jer je u pitanju da je mnogo bitniji kvalitet nego li kvantitet, pa su zbog toga ashabi radijela manum bili jaki, dakle, ashabi radijela manum su bili, su bili jaki i mogli dakle, da urade ono što dakle, danas što mi neko da shava jedan od njih uradio što danas možda nekoliko ljudi ne može nekoliko ljudi ne može ne može uraditi. Dakle, ta, ti ibadeti, ta djela daju mu, kaže, snagu, kuva, daju mu kurratu ajn, da osjeti, dakle, radost, sreću u tim ibadetima, kao što je rekao poslanik Sadama, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي صَلَاةِ i učinjen u namaz, e, radost moga oka je u namazu. Moja radost je u namazu. U ledde. I ti ibadeti daju mu nakon toga da on osjeća ledde, da osjeća slast, upravo da ova stvar o kojoj, o kojoj govorimo. I ne samo to, Ibn Qaim rahimahullahu ta'ala ide dalje pa kaže أن بين العبد وبين الرب قواطع تقطعه عن الله فإذا جاهد نفسه فتخطاها صارت أعوانا له بعد ذلك između roba i gospodara Jalla wa Ala postoje razbojnici, drumski razbojnici, tako izrazimo. Stvari koje sprešavaju čovjeka, odvajaju ga od gospodara želja, odadavaju. Pa ako ih čovjek prevaziđe, ako ih rob prevaziđe, džaheda nefsemu, ako se bori, dakle, e, protiv svoje, protiv svoje duše i prevaziđe ih, onda će te prepreke nakon toga postati njegovi pomaga, pomagači. Te iste stvari koje su ga sputavale, odvajala, udaljavale od Allahova vala puta, te stvari nakon toga bivaju njegovi pomagači na putu gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa duša koja ga je odvraćala od ibadeta, duša koja je dakle bio težak ibadet i tako dalje, vidiš nakon toga kako mu ta duša nakon toga postaje pomagač u pokornosti gospodaru subhanahu wa, u gospodaru subhanahu wa ta'ala. Ali je bitno šta? Da čovjek prekorači, da prevaziđe te prepreke, da ih prevaziđe da ne poklekne pred njima, već da ih prevaziđe i zatim nakon toga gospodar Dželjavala daje, pa ono što je što ga je sputavalo, bivao za Allahovu Dželjavala pomoć, njegov pomoćnik na putu ka gospodaru Subhanahu wa ta'ala. Te stvari postaju njegovi, njegovi pomoćnici. Zatim nakon toga, uh, još jedna stvar koja je isto tako jako bitna, draga braćo, a to je nakon svih ovih stvari o kojima smo govorili, da se čovjek nakon toga udari od grijeha. Ovo je nova zasebna stvar. Prva stvar, rekli smo da se očisti od grijeha. A zatim, nakon toga, kada uz Allahovu želja vala pomoć s teubom, istihbarom, pokajanjem, kada se očisti od grijeha, da se zatim nakon toga udali od grijeha. I da se ne vraća njima. Da se ne vraća grijesima od kojih se, od kojih se pokajao. Kada ovo govorimo normalno, gospodar želja vala ne traži od nas da mi budemo meleki. To je nemoguće. Kulubnjadena hata svi sinovi Ademovi griješe, a najbolji griješnici su oni koji su kaju. Kada vide bi griješili, kako stoji u drugom hadisu, Allah dželle dželjavara bi doveo drugi narod koji bi griješio i zatim molio Allaha dželle dželjavara za oprost, pa bi Allah subhanahu wa ta'ala opraštao. Pa bi Allah dželjavara opraštao. Stoga od tebe se ne traži da budeš melek, ali se traži šta? Da onda, kada upadneš u što upadne svaka ljudska duša, u grije, u nepokornost gospodaru dželle dželjavara, da požuriš ka ga požuriš ka teubi, da se vratiš gospodaru dželle vada. Kao što smo između ostalog gdje proučili, večeras na teraviju u ajetu gdje je gospodar dželle vada spominjući svoje robove, kaže والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله Oni koji kada urade razvrat, a uvalemu anfusahum, ili se ogriješe o sebe, ذكروا الله, sjete se Allah, فاستغفروا لذنوبهم, i potom potraže oprosta za svoje grije. ومن يغفر الذنوب إلا الله, ako oprašta grije, do Allah subhanahu wa ta'ala. ولم يصروا على ما فعلوا, i ne ustrajavaju u onome što u onome što su radili. Dakle, ne ustrajavaju u grijesima, wa hum ya'lamun. Ne ustrajavaju svjesno u grijesima. Ne ustrajavaju svjesno u grijesima, već dakle, kada se sjete, kada se vrati, kada se sjete gospodara Dželjavala i njegove kazne, sjete svoga grijeha, e, vide ružnoću svoja, svoga grijeha kojeg su počinili, vraća, vraćaju se gospodaru Đelevala teobom i istihbarom. Vraćaju se teobom i istihbarom. I dogod je uh, stanje roba ovako, on je u hajru. On je u hajru. Sjećali se hadisa Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, o robu koji pogriješi pa kaže gospodaru moj, pogriješio sam, pa traži pokajanje od gospodara Đelevala. Pa mu gospodar Đelevala prašta, oproštio sam svome robu pa drugi put, pa treći put, pa kaže gospodar Žele Vala, dokotak dakle je stanje mog groba takvo, dokot moj rob zna da postoji gospodar koji oprašta grija i kaje se gospodaru Žele Vala, ja mu dakle opraštam. Ja mu opraštam, dok god je stanje roba ovako, kaje se gospodaru Žele Vala, a zatim, dakle, sebe vam schova gafleta, nemara, upadne u grijeh i tako dalje, pa se opet vraća gospodaru Žele gospodar žele vala u takvoj situaciji da oprašta svome, oprašta svome robu. I zato kaže nam selefu saliha i rahmi Allahu ta'ala, hoće li al-asi nepokoran osjetiti slast ibadeta? Rekao je ne, tako mi je Allaha. Wala men hemna bil masije. Neće onaj ko pomisli na grije. A da ne govorimo, kaže o onome ko upadne u, onome ko upadne u grije. Dakle, nakon čišćenja svoje duše, teubom, istihbarom, dobrim dijelima. Innel hasenati yudhibne esejiad. Doista, dobra dijela prišu loša, loša dijela. Oni koji se pokoje vratu gospodaru žele vada, u lajke yubedilu lahu sejiadihim hasenad. To su oni kojima će Allah njihova loša dijela zamijeniti dobrim. Dva tefsira kod islamskih učenjaka. Prvi tefsir kažu bukvalno značenje. Allah će im ta loša dijela koja su učinili pretvoriti u dobra dijela pijenje alkohola koji se koji se čini u džahilijetu, zinalu, kamata, kocka i tako dalje. Iskreno si se pokajao gospodaru dželja vada zbog toga, Allah ti pretvara u dobra djela. Allah ti pretvara u dobra djela. Ovo je jedan tefsir islamskih učenjaka i drugi tefsir, kažu drugi učenjaci, Allah će zamijeniti njihova loša djela dobrim, kažu, to jest, Allah će zamijeniti njihovo stanje, pa će umjesto loših djela činiti dobra činiti dobra djela. Pa će umjesto loših djela činiti dobra djela. A da te tekstiško pravilo glasi, kad jedan ajet može obuhvatati više značenja, onda kažemo obuhvata sva ta značenja. Pa kažemo da, značenje ovih riječi uzvišenog jeste i da će Allah zaista pretvoriti ta loša djela koje čovjek činio u džah i lijetu, daleko od gospodara Đelevala u džehru, u neznanju, pretvoriti u dobra djela i da, gospodar će nakon toga dati, pa će mu zamijeniti, ako se iskreno pokajao, zamijenit će mu njegova loša djela koja je činio za dobra djela, pa će umjesto loših djela činiti dobra, činiti dobra djela. Kada se, dakle, čovjek očisti putem ovih stvari od loših djela, nakon toga, dakle, treba da se udali od loših e, djela, treba da se udali od grija. Šta više od mjesta grija, učenjaci preporučuju čovjeku koji se pokaje i vrati gospodaru Dželjevana da se udali od svog mjesta u kojem je činio grije, kako ga, kako ga to mjesto ne bi podsjećalo na taj grije. Kako ga to mjesto ne bi podsjećalo na taj grije. Pa onda kada prolazi pored kafane, gdje je ranije pija alkohol, da se sjeća džahilijetski dana kako je u džahilijetu pio i tako dalje. Pa da nečki ili duša proradi pa da nefili duša proradi. Pa zbog toga rekao savjetu učenjaci da se čovjek udani od mjesta u kojem je činio grije i da potraži bi bijetun a dobru dakle sredinu u kojoj će obožavati gospodara žele vlada, a i svi sami znate savjet učenjaka onom čovjeku koji je ubio 99, a pa potom još jednog 100 ljudi, šta ga je po savjetu učenjak, idi iz zemlji, da ostavi tvoju zemlju, Jer tvoja zemlja je zemlja loših ljudi i uputi se zemlji dobrih ljudi i obožavaj Allaha subhanahu wa ta'ala sa njima. Dakle, učini hijžu, udali se od grijeha, udali se od loših, od loših, dakle, od loših ljudi. I zbog toga, dakle, hijža je propisana i kao takva ostaje do, do, sudnjega, do sudnjega dana. E, Odulili smo malo, dakle, zaustavit ćemo se ovdje, inša Allahu ta'ala, uz Allahu uđele vola pomoć i nastaviti sljedeće prilike bi ibn Allah ta'ala, ako nas gospodar žele vola, poživi do tada.